Tebbet Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Elleri kurusun Ebu Leheb'in zaten kurudu ya ne malı kurtardı onu ne de kazandığı alevli bir ateşe yaslanacaktır o karısı da öyle odun hamalı olarak gerdanında bir ip olacaktır onun en sağlam fitillisinden